auscultu cae ripetu. Porzio dec. Legeran accenton lau franza prononzo. Parolas la gasto, el suda Belgio. La lingvo ne havas cutimain accentoin. Sed estas literoi cun etai chapeloi papago en caggio ne shatas paroli. Hodiau cun venos nur familianoi, cun ciui la avo ancorau rilatas. Preparas la feston de octec iarigio. Li octec iarigios post unu semaino. Li estas shatata amata de ciui. Li scherzas cae ridas en rondo amica. Racontas pri vivo dum tempoi passintai. Li rasis la barbon, cae lavis visagion. Cae antaus pegulo li combis la haroin la urba trafico funccias malbone. Stopigas la stratoi per automobiloi. En urba telfero nun estas la solvo. Gi estas sen brua, cae malmulte costa. Voyagi svebante dorlotas animon gi donas al homoi serenan contenton. Varmega aero schwebigas balonoin. Balona vetturo liveras impressoin. Se morgau ne pluvos, ni faros excurson. Se placas al ciui la tuta aranjo, ni povas visiti la exposition. Se multai demandoi ne trovas respondon. Ni cessas demandi, cae agas lau vole. La vento turbinoi turnigias cun bruo, cae ili presentas tangeron por birdoi sed ili produktas elektran curenton, cae tiel evitas carbon dioxidon. De longe existas jam vent Ni devas protecti la vivon sur tero. Carbon dioxido varmigas climaton sequetsoi, pluvegoi, pli oftas nun tempe. Statestroi consciu, che urgas agadi. Curantain aferoin pritractas consido. Char consentis, gipaldau finigis. Ocasis voctono, neniu contrauis. La interviuisto demandis ministron. Ciu ciui subtenas la nunan proponon? Yes, certe, respondis la politicisto. La filo ricevis posmonon de patro. Kelnero ricevas trinkmonon de gasto. Gasteio offertas abundan buffedon. Kelnero al portas la in al gasto. La bebo for teleron da caccio. Soldato movigi sin garde antauen. La sanga battalo jam dauris dectagoin. Aliae vundigis, li restis sen vunda, sed lia animo iam estis trafita. Li shatus forgessi la tutan militon. Li devas elteni la situazion. Malcrescis la nombro de sen laboruloi cae mancas faculoi en multae sectoroi. Educi migrintoin ja dauras tre longe. La nasco ciferoi nun estas malaltai. Sociae sistemoi minacas collapsi. La malequilibro de generazioi postulas reformoin severain por ciui. Ciu eblas eliri el tiu dilemo? Militoi detruas, ne solvas problemoin. Aggresso per forto subfosas la fidon pri mondo vivinda cae pazza laboro.